j'ai pas à juger de tout ça, encore une fois. Moi, je dois bah, agir. Vous avez une dans vie le cadre en dehors. de ma fonction, oui. Mais là, j'agis que dans le cadre de ma fonction. On va vous rencontrer en dehors, alors, si vous, euh, voulez, si vous avez si la vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez Moi, je suis pas un homme politique. S'il y a des problèmes politiques... Et, et Honela, ari izan dira, oren laurden luze batez, Cachonot et eta Txotxe Elizondo lurzaindiak ordezkariak, Alexis Intxauzpen otarioarekin, urruinan duen bulegora joan dira, traktore batekin eta espekulaziorik ez banderolekin, ostia kolektiboak, senpertar kolektiboak lurzaindiak eta elebe Sindikatuak deiturik. Bulegotik kanpo haiekin mintzatzea onartu du notarioak, baina behin ta berriz errepikatu die ez duela deus erraiteko salmentaren inguruan. Alexi Sintxauspe. Ez dizu eterranen zer aipatu dugun, lanbide sekretua bada eta ez dut deus erraiterik. Zuen sentimenduak dituzue, baina arrunt pertsonala da. Beste behin diot, guk salmenta gauzatu behar dugu legalki egiten den bitartean, eta badakizue bilkuretan aipatu dugu, ezin dugu besterik egin saltzailea eta eroslea ados badira. Lanbide sekretuaren gibelean gordetzen dela eta itzakia horrekin espekulazioa elikatzen duela salatu du lurzaindiako magizkasonok. Bai, berak dio bere lana egiten duela, uh, bon, kasik notario guziek gauza bera jaiten dute olakotan, Hala ere, uh, badakigu, kasu batzutan, badirelaik uh, eh, manifak, uh, eh, jendiak erakusten duelarik uh, ez dela kontent, notariboak nahi badu atxemaiten aldu manera bat uh, gibeleat egiteko. Naiz eta hor jaiten duen, ez zuela gileat egiten al, guk pentsatzen dugu, badela posibilitate hori gero uh, sekeretuaren gibilean uh, gordetzen da erraiteko ez duela bere iritziri pertsonala emaiten, eta bon, uh, entzuten dugu hori. Uh, hala ere, bere iritzi pertsonala uh, uh aski haise eh, asmatzen alda ikusiz uh, eh, pres dela olako uh, jokoan jartzeko eta bilkurak egin direlarik, egin dira bizpairu bilkura uh, erriko etxean senperen, eta saltzaileak ez dira din eta notarioa jinda haien izenean. Beraz, hori asumitzen du eta beraz horrengatik guk diogu egun eh, notario baten etxean gira eta ez gira notario unek eh, parte hartzen du eta helikatzen du spekulazioa. Gainera jakin duzu salmenta egin dela. Bai, goizuntan jakina dugu, e, dakizuen bezala e, saltzaile batek nahi duela ikxaldu e, eh, norbaiti, izenpetzen dute zuzen pribe deitzen dena, eta zonbait asteren buruan izen, izenpetzen dute saltze definitiboa. Eta hori goizuntan jakin dugu, egina da eta grabatua da inposetan bai Beraz, ikusiko dugu orain zer diren gure posibilitateak eta edo zuen gizaz uh, eh, mementuan hasteko segitzen dugu okupazioa. Ez ote da eh, erresegi edo zer erantzuten diozue erraiten dutelarik eh, erabakia politikoa dela eta ez aiena? Uh, ahazoin dutela, politiko mailan badirela gauzak aldatzeko eta lege mailan jadanik diela bizpairu urte uh, arbonan erraiten ginuen legoak bazituela utxak eta horiek behar zirela aldatu Eh, baina ez du eh, kentzen, uh, eh, alere guk denek uh, egun bizian edo elikatzen dugu pasatzen dena uh, sistema espekulazio espekulatibo hori edo ez dugu onartzen eta egiten dugu bakotsak gure einean zerbait horren uh, salatzeko. Eta hor gaur egun eh, notarioak uh, eh, isilikeoki dira eta ara, uh, uh, aberasten dira ere olako aferekin uh, behar da. Segituko duzu beraz momentuz segitzen du okupazioak. Momentuz segitzen du okupazioak, bai. Eta ondoko egunetan, aiko ah, gira ere ah, ah, informatzen a, doni banelo izuneko eta zibiruko eta inguruko populazioa guk ere gure, gure, gure irakurketa eh, emaiteko jende er, zenta bertzek ere ari dira beren irakurketa emaiten, bez guk ere nahi dugu gurea eman.